ni larri barre sohapuko partekoan iz. Egoiten iz, xalanta etxean, sortia, hor herri hortan sortia, hauzteia deitzen den etxe batean sortian niz. Eta guai badu, hama sei, hama zazpi urte, xalantan bizi nizala. Eta Euskara egun guzietako hizkuntza eskuara lehen lehen ikasiutan lenguaia eskuara da. Eta gio eh, eskolan abiatu eta ordean frantzesa beharrukan ikasi, frantzesa ikasi. Gio beharrintien bi lenguaiak zertu Elisako haratunatetan eskuara eta eskolakoetan frantzesa. Eta etxian? Etxian ordean usienik eskuara indien maha maiten. Mhm. Etxeko ekilan eta aurride ekilan eta eskuara. Eta emaztia ikin? Emaztia. <laughs> Guaie gehenik eskuara zari biak gehileak buruz Hala? Goe usaia. buruz eta hola? Kesatzeko ere? Ba, ba, ba, ba berdin, berdin. Zure, kesatzeko bai, eskoraz? Ba, ba eskuaraz, ba, ba, usienik eskuaraz, ba, kesiatziare. Behar bita kesiatziare hartik. Artetan, zainak emaiten du, vitaminak emaiten du, kesiatziare. Jean Etxebest, behaz, zu lekuko bezala gertu zira goizuntan, zer egiten dautzu, eh, hola, zure lekukotasuna emaitia Euskarari buruz? Bo, eta biziki plazer egiten data, ikustia jendia nula eta motivatia den eta hain eta etxitzeko. Bo, denboan, gazte denboan guk ez du horakoik eta ikusi. Memento atez bat eta galdu da biziki eta sustu dela berroita hamak urte hori izan da eta apaltzeat. Ba eta aminatek eh, nula eta obendun eta sin izan duten buria zen eta ene pitu pitut bat ikasi eskoa da. <laughs> Eta damutzen zauzu? Ba, biztan da aminat ikusi ikusiz eta oaiko evo, evoluzionia. Zendako ez duzu e, transmititu? Hor, bat berruita amagurte, aurre bat uste berruita amagurte eta justo mementoetan bazen biziki gauza, historia eta bakizuetzen eta eskuarain emaitia hain naize eta, wala. Az, mesu bat balin bazinu guai, buraso berri erremaiteko, e, eh, zer litaike? Eta eskuarak ikas dezaten be, eta ben aurrek. Mathieu Mazondo, dona paleutarra da, errubilaria, trebetzailea ere eta Euskara ikasteko desmartxa egindu. Ez niz eh, luzaz egon Parixen, eh, urte batez bakarrik, mena handik ikusiz, idolezen zizautan mm, behar nuela ikasi e, eskasa hori bai nuen. E, ez nien osoik ikusten Euskarari gabe. Posible zen e, bizitzia amiku zen Euskarari gabe, mena zerbait falta izan entzen e, Euskarari gabe. Gutik gora behera, lauz pabostu jute zibilina haukan bai, astapenak gogorak izan dira, mena ilugarren urteren burian a, eh, ureperen eh, ikastaldi bat egin dut, eta giratekoan eh, jandako e, tamari euskarazariko gira, eta gioztik beti euskarazari, ene maila hobetu da, eta eta bai, hori transmititzen entzatzen iz, ene horrek ilan. egia egan, gauza, gauza bera da, amikusen bezala, gauzak aldatu dira, eh, eh, lehen ekipan uh, goi urtetan hasi uh, nintzala amiku zen, ikusteko manera, aski ez ezkorra zen, gauza aski txusiak entzuten ziren uh, Euskarari buruz, kurtsuak uh, hartzen gauza bela izan da, uh, je te edo lako gauzak, eta urteekin gauzak kamiatu dira, Euskaldun uh, gero eta gehiago badira, naiz eta gutxi izan, badira gehiago, mena sustut eh, ikusteko manera kambiatu da. Hene aujak uh, eh, amikuzeko ikastolan dira, hene kilan eh, ahemanak euskaraz egiten dira, egunean ere bai, maila hona badute, e, aize euskaraz ari dira eta hori da plazera Amaia etxandi behaz zudina zira, gabadiko i, eskola elebidunetik eta zabalik elkarteak antolatu eh, egununtan behaz, parte hartu duzu, lantxipi bat eginez eh, aurrekin beraz, nola ere manduzu hori? Beraz, e, ba, pasarte batzu e, irakurri ditut inakiren liburuan, eta txeman dut baino, duritzen zitzaidan aski egokia zela aurrekin lantzeko, kondatzen zuen nola joiten ziren oinez, Dona Pauleko merkaturat. Eh, nola egiten zuten eh, ba, gauza guzien erosteko, ala etzela saltokirik eta hola. Eta bo, maiten nuen aurrekin lantzeko. beraz, eh, hasi gira pasarte hori zatitzen eta zati bakoitzaren zat egin dugu irudi bat, obiektu, tindu, e, Oaniz gauza baliatuz, argazkitan hartu ditugu eta gero argazki bakoitzaren zat uh, eh, eh, ba, hitz egin du, kondatu du, zer pasatzen zen bere mahaskiaren gainean. Mhm. Lan horrez gain, pentsatzen dut, eh, behar bada horrek ere espikatu duzula, huaiko egoera eta lehengo etzela arrasberdina? Bai, eta zendako antolatzen ginuen, edo zendako zabalikak antolatzen zuen egun hori ere, gurekin. Bo, ez dakit gabadiko aurrak, ez dut uste, hoartzen diren, Uh, menturaz bai, ez dut uste, bana <laughs> Euskararen eh, bilaka eraz ez dira konturatzen, ene ustez, bana, ba, oinez joan behar zela Dona Paulerat eta ola bai, hori e, e, initzi eta, bala, hori, eta zela saltokirik ere, eta kamion bat heldu zela haste eh, guziz edo, eh, kafia eta sukria bezalako gauzen erosteko, eta hori entzat, ala, ahigahia, da, ba. Mm -hmm. ba, Eta zu, ez, ez dakit, eskora erakasle bezala, goiz hauz, nola ikusten duzu? Mo bizki, bai ikurra iruditzen zait. Uh, dena hor, uh, egin egindat ere uh, kolegioko aurrek hitz egin baitute eta uh, bon, bideo ezberdinetan eta bizki uh, garrantzitsua iduritzen zait uh, gure ikaslendako ere konturatzea, ba, segitzen bali maduzia eskuaraz gero kolegioan, bigarren mailan, berdin hola mintzatuko ziste eskuaraz, eta hori biziki importanta iduritu zait, eta gero e, bo ez baitzen itzulpenik eta den euskaraz baitzen, hori ere bizki e, edo maiten dut. gure ikaslek ez dute hori usu e, ikusten eta... Ara. Agunt, murgilduak euskara munduntan? Ara, eta bon, gero gure eskola publikoetan hori ez da usu gertatzen, beraz konten naiz, horren lekuko izan baitira ere. hei! horiek ere dira bihotze euskaldun, hei, euskaldunak direna ez ezan ziegun, hei, izan behar girela euskara denagun, izan behar girela euskara denagun. Zabalik elkarteko matin erigoien. Dinamikan ulertu behar dira gauzak, eta dinamika horiek laguntzen ditugu edo ez hori da galdera gaur duguna denek, izan eskualdun, ala ez euskaldun, ala frantsesdun, Denek badugu zer egiteko hortan. Frantzesa baizik ez dakitenek, badute hainitz egiteko, hori baitira maioria gaur hemen, eta badute hainitz egiteko beren haugen eskola hautatzean, beren eta, eta beste. Eta hori da dinamika hori, guk ere eskuarren alde giren horiek, gauzak ikusten baditugu gaur diren bezala, estatiko balire bezala, edo galtzea ikusten dugun bezala, alainan deskure jatzen algirela. Eta pentsatzen dugu, hau finida, eta beraz egiten beste zerbaitetarat. Eta bada, hainiz diskurso, hainiz ele, eta ele erdi eskual munduan ere, eskuararen aldeko munduan, e, eh, sentzu hortarat eta elebitasunari buruzta legatzen deni gaur. Eh, hori, e, ez da eskuararen aldeko diskursua hori. Eskuararen aldeko diskursua, dinamika hortan pentsa dezagun, eta egin ditzagun urratsu, urratxak egiten ditugunak dinamika horren azkartzeko. Hoi da, muskarat, bigarren mezua mentoaz gure egun nuntakoa. Iñaki Kamino, berri zamikuzen ikusten zaitugula, goizuntatik landa nola senditzen zira? Bizik iguntza senditzen iz, aur han itzikusi dut, eskuara zari zenik, batzuk beste egin hobeki, e, inmersio sistemak bermatzen du aurroiek gero eskualdun oso jalgiko direla, eta e, sistema elebidunean lanean ari dira gogor eta kataskan, eta e, luke hordik ere eginen direla emaitzaunak, bena e, aur batzuen eta besten artean senditu dugu bazela aldea eta diferentzia. Bena, ni biziki konteniz, eh, oinbeste jende, Dona Pauleko zineman, oinbeste aur, helduak, xar bat edo beste, eta iskiden artean biziki untsa eman dut goiza ba. Aur horiek, eskaldun oso bilagatzeko, berbada inguramen eskaldun bat berzeie eskaini ere? Bai, asteko e, eh, etxekoa, zeren eh, ikusi dugu, batzuetan ageri zela etxetik ekartzen zutela eskuara hon bat, eta gero bestetik dakigun bezala, aixialdia, kirola, musika, antzerkia, kultura, oie guziak behar ditugula emeki emekia du edo aldena egin oiek ere eskualdun izan ditezen ordian aurrek eta gazteek sendituko dute alako gozotasun bat maitetuzten aferetan eta eginkizunetan eskuara atze maindute usu eta hori da egin behar dena, baina hori ez da ise, e? Eh? horretarako gizarte euskaldunako bat behar da eta indar bat egin behar da eta hori da denon eginkizuna. Esperantza ala ere, ari da jendia lanean eta konsientizatzen. Nik ez nuen esperantzaik e, eh, Dona Paule batean oinbeste aur atzemain nuenik e, eh, eskuara dakienik. Ez nuen pentsatzen oinbeste aur zirela. Datuen arabera, egun hain berroita amarra elebidunetan txartia. Berroita amarrak beint, bederen badaki eskuaraz. Eh? eta hori aniz da. E, ez da nahi ginukena, bina aniz da. E, Tenbora batez zer izan den ikusirik, hori aniz da. Eaz pozik, esperantzaz betera. Ba, ba, ni bai, ni bai, ni bai. Itzuliko niz gero e, eh, zubin gaindi horbaizetarat eta nioiniz biziki kontent eta pozik.